بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu odpočinjemo s komentarom poslanice Nevaqidul Islam. poslanice koja govori o stvarima koje narušavaju, poništavaju islam. <clears throat> Izvode počinioca dotičnih dijela iz islama u nevjerstvo. <clears throat> Ova poslanica, njen autor je poznati učenjak <clears throat> Muhammed ibn Abdul Wahab rahimehullahu ta'ala po svojoj sadržini je izuzetno mala ali na drugoj strani izuzetno mnogo mnogo korisna Šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimehullahu ta'ala u ovoj poslanici spominje deset nevaqida deset stvari koje poništavaju islam. Nevaqidu l'islam, stvari koje poništavaju islam, jesu dakle stvari koje svoga počinioca izvode iz islama u nevjerstvo. <clears throat> On tim stvarima, dakle, tim svojim riječima, postupcima, ruši i poništava svoj islam i postaje murted, otpadnik od islama. Kod islamskih učenjaka u njihovim dijelima, njihovim knjigama koja su pisali, možemo pronaći u fikskim poglavljima hukmul murted, propis murteda, poglavlja o propisu murteda. <clears throat> I Allah subhanahu wa ta'ala spominje riddet otpadništvo u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu na mnogo mjesta. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ Kako stoji u prijevodu 109. ajeta sure Al-Baqara, mnogi sljedbenici knjige žele da vas nakon vaše vjere odvedu u nevjerstvo. To žele iz zavisti koja se nalazi u njihovim prsima i koja se javila upravo onda kada je istina postala jasna. Mnogi židovi i kršćani nastoje da muslimane odvrate koliko su u mogućnosti od njihove vjere. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Baqara 217. ajetu وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا I oni neće prestati boriti se protiv vas sve dok vas ne odvrate od vaše vjere ako budu mogli. Pa nevjernici neće prestati boriti se protiv muslimana s muslimanima da bi ih odvratili od njihove vjere Islama. Upravo zbog toga što je ova vjera Islam počast, kojom je Allah subhanahu wa ta'ala počastio i odlikovao muslimane nad drugima, pa nevjernici iz svoje zlobe, pakosti, zavisti nastoje svim mogućim sredstvima da odvrate muslimane od njihove vjere, da ih izvedu iz Islama u nevjerstvo. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa 89. ajetu ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء Oni priželjkuju da ne vjerujete kao što i oni ne vjeruju, pa da budete isti. Nevjernici žele od muslimana da čine dijela nevjerstva, da postanu i oni nevjernici, da izađu iz vjere islama u nevjerstvo, pa da postanu isti u nevjerstvu. Jer musliman kada se odmetne od svoje vjere postaje nevjernik. <clears throat> Znaj, <clears throat> Allah se smilovao i meni tebi, dragi brate, plementa i cijene sestro, da svi razlozi otpadništva vraćaju se ka jednom velikom razlogu. A on je poništavanje dva šehadeta. Poništavanje dva šehadeta. Jer cijeli islam kreće se oko svjedočenja da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed Allahov poslanik. Pa nevjernik, kada posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i posvjedoči da je Muhammed Allahov poslanik, on, taj nevjernik, postaje musliman. Ukoliko to posvjedoči samo svojim jezikom, a u svojoj nutrini i dalje bude skrivao nevjerstvo kufr, takva osoba je munafik, licemjer nad kojim se na dunjaluku sprovode propisi muslimana. Dakle, svjedočenje da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala obuhvata u sebi vjerovanje u postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala vjerovanje u njegovu rububijet, dostojnost, da jedino on, Allah subhanahu wa ta'ala, bude gospodar, dostojnost da jedino on se istinski obožava, dakle vjerovanje u njegov uluhijet i vjerovanje u njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Dakle, da je jedino Allah subhanahu wa ta'ala dostojan da posjeduje lijepa imena i uzvišena svojstva i da mu niko i ništa nije slično u njegovim imenima i njegovim svojstvima. Svjedočenje da je Muhammed Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame podrazumijeva i obuhvata u sebi vjerovanje da je Muhammeda ibn Abdillaha ibn Abdil Mutalliba ibn Hašima Allah subhanahu wa ta'ala poslao kao svoga poslanika svim ljudima do sudnjega dana naprotiv i džinima poslao ga je sa bil huda wa dinil haq li udhirahu ala dini kullih walau kerihal mušrikun. Poslao ga je sa uputom i pravom vjerom, odnosno istinskim znanjem i dobrim dijelima, da takvu vjeru islam sazdanu na ispravnom istinskom znanju i dobrim dijelima uzdigne iznad svih drugih vjera, pa makar to bilo mrsko i prezreno mnogobošcima. Vjerovanje o Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallame kao Allahov poslanika alaihi salatu wa salam zahtjeva od nas da vjerujemo u sve ono o čemu nas je obavijestio Allahov poslanik Muhammed alaihi salatu wa salam. Obavezuje nas naše svjedočenje da vjerujemo i pokoravamo se svemu onome što nam je naredio Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Da ostavimo sve ono što nam je zabranio Allahu poslanik Muhammed alaihi salatu wa salam i da ne obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala nikako drugačije osim onako kako ga je obožavao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Također, kada posvjedočimo da je Muhammed Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, to od nas zahtijeva da uvažavamo, poštujemo Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, da mu priznamo potpuna svojstva u njegovom moralu, da priznamo da je u potpunosti Allahov poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam dostavio Allahu dželle dželaluhu vjeru, da je njime vjera upotpunjena. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala i objavio u svojoj plemenitoj knjizi u suri Al-Majde kako stoji اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Danas sam vam vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam takav islam bude vjera. Svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed Allahov poslanik zahtjeva od nas da se podučimo svemu onome što narušava ova dva svjedočenja, o suštini svega toga i da se klonemo svega toga kako bismo ostali u Allahu i Đele Đelaluhu vjeri kako bismo ostali pripadnici tog šehadeta dakle svi razlozi otpadništva koji su ispomenuti u ovoj risali a i u drugoj risali drugoj poslanici vraćaju se na ono što poništava dva šehadeta. Pa, uzimajući obzir spomenute riječi, postupke, radnje u ovoj poslanici, a i u drugim knjigama, možemo te nevakide, dakle stvari koje narušavaju, poništavaju islam, i njegovog počinioca izvode iz islama u nevjerstvo, možemo dakle otprilike svesti na nekih sedam ili osam osnova osnovnih razloga. A to je dakle prije svega širk, mnogoboštvo, zatim šek, sumnja, el-i'rad, okretanje, el istikbar, oholost, uzdizanje od prihvatanja, tekvib, otjeravanje u laž, poricanje, negiranje, džahd, negiranje, zatim tenekus lillahi au li ajatihi au rasulihi. Dakle, omalovažavanje, vrijeđanje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu riječ ili njegovog poslanika. Omalovažavanje Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju njega samog ili njegovih svojstava, njegovih imena – omalovažavanje, vrijeđanje Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam ili onoga s čime on došao. I, dakle, nifak, licemjerstvo sa svojim vrstama. Dakle, ovo su osnove stvari koje čovjeka izvode iz islama i sve jedna od ovih dakle osnova ovih velikih razloga vraćaju se i poništavaju šehadet, poništavaju svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed Allahov poslanik. Pa dakle onaj koji poriče, koji negira ili Allahov postojanje ili njegov rububijet ili njegov uluhijet ili sumnja u sve to ili poriče Allahova subhanahu wa ta'ala imena i svojstva sumnja u njih takav izlazi iz vjere. Onaj koji se okreće od poziva Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, oholi se, ne želi da prihvati, takav izlazi iz Islama i nije musliman. Kao što su brojni nevjernici poznavali Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, čak su ga poznavali kao i svoju djecu, ali nisu prihvatali poslanicu od njega, već su se oholo okretali i odlazili. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Baqara, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Oni kojima smo dali knjigu ili kojima je data knjiga, poznavali su ga, dakle Allahov poslanika alihi salatu wasalam, kao što su poznavali svoju djecu. Poznavali su njegovo povjerenje, njegov emanet, njegovu iskrenost, međutim, nisu prihvatili poslanicu od njega, nisu mu se odazvali, uzoholili se i okrenuli se od njega. Šeh Muhammed ibn Abdel Wahab, rahimahullahu ta'ala, u ovoj svojoj poslanici koristi tačne, precizne, lijepe termine i svoju poslanicu kao što ste čuli, nazvao je Nevaqidul Islam. Slično učenjacima, drugim učenjacima koji u svojim fikskim dijelima na sličan način nazivaju pojedina poglavlja pa kažu, na primjer, Nevaqidul Vudu, radnje postupci dijela koja poništavaju abdest. Pa kao što je abdest čistoća za namaz ili čistoća tijela, isto tako islam je čistoća čovjekovog ubjeđenja. Odnosno, čista veza između čovjeka i njegovog gospodara. Pa kada čovjek posvjedoči i kaže donese dva šehadeta, time on želi da uspostavi čistu vezu sa svojim gospodarem, Allahum Jalla Jalaluhu, da samo njega obožava i da slijedi njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame i to je najčušća veza. To je najbitniji ugovor. Dok postoje dijela stvari koja, koje i poništavaju, dakle dijela stvari koja poništavaju ovaj ugovor, koja poništavaju, kidaju ovu vezu, pa kao što dijela postupci radnje određene poništavaju abdest, čovjek više nema abdesta, isto tako dijela postupci riječi o kojima će biti govora u ovoj poslanici poništavaju islam, islam, i čovjek više nema islama, te duhovne istinske čistoće. Tevhid i iman jesu najveća čistoća, zbog toga su mušrici i nazvani neđesom. Mnogobošci su nazvani nečistim, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala innamal mušrikune neđes u suri Taub, 28. ajetu. Doista su mušrici nečisti. Dok je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu koga bilježi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala rekao innal mu'mine la jenđus. Doista vjernik nije nečist. Kaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala i'lam anna nawaqid al-islami ašratu nawaqid. znaj da je nevakida dijela radnji postupaka riječi koji poništavaju islam deset. Znaj da je deset stvari koje poništavaju islam. Ovdje šeheh Muhammed ibn Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala, najvjerovatnije želio je da ukaže na najbit, najbitnija, najbitnija dijela, postupke, radnje, riječi koje čovjeka izvode iz islama u nevjerstvo, želeći svakom čovjeku insanu da posebno svrati pažnju, pozornost na ta dijela, te postupke. Dakle, vjerovatno u ovoj svojoj risali, pišući je, namjeravao je da sakupi osnovne razloge nevjerstva. Iako, dakle, postoji mnogo, mnogo nevakida, mnogo, mnogo stvari, dijela, riječi i postupaka, koji čovjeka izvode iz islama u nevjerstvo. I brojni islamski učinjaci pisali su ovim stvarima, ovim dijelima, koje čovjeka čini nevjernikom, čak poneki u svojim knjigama, u poglavljima o otpadništvu i otpadniku, spominjali su oko 400 razloga koji čovjeka čine nevjernikom nakon što je bio musliman. Dakle, autor Rahimahullahu Teala najvjerovatnije je namjeravao ovim svojim riječima, znaj da je deset stvari koje poništavaju islam ili koje izvode iz islamu nevjerstvo, želio je time da naglasi na najbitnija dijela postupke radnje koje čovjeka mogu izvesti iz islama. Zatim kaže pod jedan, al-awwal, الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى الشرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر كاجي اوتر pod الى برو شرك širk الله سبحانه وتعالى širk u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala kao što kaže Allah jalla jalaluhu inna Allahe la yagfiru yushrake bihi wa yagfiru ma dune dalike li min yasha doista Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti da mu se čini širk a oprostit će manje od toga kome on bude htio i rekao je Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad harram Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar Doista onome koji bude činio širk Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah mu zabranjuje džennet i njegovo konačno vječno boravište bit će vatra, a ti nevjernicima, a nevjernici neće imati pomagača. Od širka autor Rahimahullahu ta'ala spomnje ovdje primjer. Od širka jeste da se prinese žrtva nekome drugom pored Allahu subhanahu wa ta'ala. Poput da se prinese žrtva, poput onoga koji prinosi žrtvu džinnu ili stanovniku u kabru, mrtvom. Dakle, na prvom mjestu, kao prvi razlog, autor Rahimahullahu Teala spomenuje širk, mnogoboštvo. Širk u činjenju ibadeta Allahu Subhanahu Wa ta'ala. A to dakle, podrazumijeva da se nešto od ibadeta, uputi nekome drugom pored Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se neko drugi obožava pored Allaha subhanahu wa ta'ala kao što je Allahu poslanik alihi salatu salam rekao u hadisu koga bilježi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala rekao je men mata wa huwa yad'u min duni Allah niddan dakhala nar ko umre a bude obožavao ili dozivao nekoga drugog uzimao nekoga drugog pored Allaha kao Boga taj će ući u vatru Allah subhanahu wa ta'ala je rekao Ja ejuhan nasu ubudu rabbekum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas i one prije vas da biste se grijeha sačuvali, da biste se kazne sačuvali. Obožavajte onoga koji vam je zemlju učinio prostirkom, a nebesa iznad vas učinio svodom i sa nebesa vam spušta kišu putem koje izniče rastinje u kojem je obskrba za vas, zato nemojte Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga smatrati ravnom. Nemojte pored Allaha subhanahu wa ta'ala nikoga uzimati drugog za Boga, a vi to dobro znate. Vi to dobro znate da niko mimo Allaha subhanahu wa ta'ala prethodno spomenuto ne može da učini. I dakle, riječ je ovdje o velikom širku, o širkul ekiberu, jer kao što vam je poznato, širk se dijeli na mali i na veliki širk. Veliki širk poništava tavahid u potpunosti i sadrži u sebi širk u Allahu rububijet, u Allahu uluhijet i širk u Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva iako, dakle, uglavnom, taj širk se čini u domenu segmentu Allahovog subhanahu wa ta'ala uluhijeta, odnosno u ibadetu. A to dakle biva da se neko drugi pored Allaha subhanahu wa ta'ala obožava, odnosno da se neki vid ibadeta uputi nekome drugom pored Allahu subhanahu wa ta'ala pa se tako ljudi na osnovu svoga predanja Allahu subhanahu wa ta'ala i okretanja sa svojim ibadetom od Allaha subhanahu wa ta'ala mogu jeli, podijeliti u tri kategorije. Al-muwahid, onaj koji se predao Allahu subhanahu wa ta'ala, uzeo je Allaha subhanahu wa ta'ala za jednog jedinog Boga, samo je Allaha djelala djelalu izdvojio ibadetu i samo njemu čini ibadet, nikoga mu ne smatrajući ravnim. El mušrik, mušrik, mnogobožac, onaj koji se preda pored Allahu subhanahu wa ta'ala nekome drugom, da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala i pored Allaha još nekoga drugog. I mustekbir, oholnik, onaj koji se uzdiže, koji se u osnovi, dakle, ne predaje Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, mušrik se predao i Allahu subhanahu wa ta'ala i nekome drugom, pa je zbog toga učinio širk. Dok ovaj mustekbir, dakle, on u osnovi nije se okrenuo Allahu subhanahu wa ta'ala, uzdigao se, uzoholio od činjenja bilo kakvog ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri An-Nisa وَمَنْ يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا a onaj koji se okrene od ibadeta njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, i ko se uzoholi, pa mi ćemo ih sve proživiti zajedno, jeli u džahannamu. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا a oni koji se okrenu od ibadeta i uzohole se Allah će ih kazniti teškom kaznom i oni neće naći pored Allaha subhanahu wa ta'ala niti zaštitnika niti pomagača pa dakle musliman muvahid ukoliko počini širk postaje murted, otpadnik od islama. Dok onaj koji je u osnovi mušrik, nije nikad bio musliman i čini nešto što se u šerijatu smatra i badutom, čini nekome drugom, taj čovjek jeli, ne smatra se murtedom, ne nosi dakle ovo ime, iako je on takav, dakle ne nosi ime jer on nije bio u islamu da otpadne od islama. Nevjernik kod islamskih učenjaka dijeli se na dvije vrste, dakle, onaj nevjernik koji je u osnovi nevjernik, poput židova, kršćana, budista i drugih skupina nevjernika i druga vrsta nevjernika, to je, dakle, morted, onaj koji je otpao od islama. Dakle, onaj koji je bio u islamu, koji je bio musliman, pa učinio neko od spomenutih dijela koja ga izvode iz islama i čine ga mortedom i takav je i postao. Nakon spomena prvog dijela koje čovjeka izvodi iz islama u nevjerstvo, čini ga mortedom, otpadnikom, šeheh Muhammed ibn Abdel Wahab, rahimahullahu ta'ala, spomenuo je nekoliko dokaza za ovu vrstu, vrstu dijela koja narušavaju islam. Pa je spomenuo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala iz sure An-Nisa i sure Al-Ma'ide Inna Allahe la an yushraka bihi wa ma madune dhalike li men Da isto Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti da mu se čini širk, da mu se neko smatra ravnim dok će oprostiti ono što je manje od toga. I u suri Al-Ma'ide إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار دويستا أنما koji bude činio širka Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će mu zabraniti ulazak u džennet i njegovo konačno boravište biće vatra džahennemska, a nevjenici, nasilnici koji su činili nasilje sebi, neće naći pomagača. Također, postoje i drugi kuranski ajeti koji govore o opasnosti širka. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Zumer وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ A tebi je zasigurno objavljeno tebi i onima koji su bili prije tebe ukoliko bi ti počinio širk Allah subhanahu wa ta'ala nekoga drugog smatrao ravnim doista zasigurno tvoja djela bi bila poništena, upropaštena i ti bi bio od onih koji će stradati, koji će propasti na sudnjem danu. Dakle, ovdje u ovim kuranskim ajatima misli se svakako na veliki širk, veliko mnogoboštvo, koje se odlikuje otprilike sa tri odrednice odlike, a to je da ukoliko se počinilac velikog širka ne pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala prije svoje smrti za spomenuta djela, spomenuto mnogoboštvo, Allah subhanahu wa ta'ala taj grijeh mu neće oprostiti. I ukoliko umre na tom grijehu, druga odlika, ukoliko, ukoliko umre na tom grijehu, vječno će boraviti u džehennemskoj vatri, jer mu je džennet vječno zabranjen zbog spomenutog djela. I treća odlika, jeste ta da mu se zbog činjenja tog opasnog grijeha, velikog širka, poništavaju sva djela. Pa onaj koji bude obožavao nekoga drugog uz Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno uputio nešto od ibadeta mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, njegova djela postaju poništena. Koliko ibadet uputi nekome drugom, Naprotiv, to se i neće smatrati ibadetom, jer ibadet jeste samo ono što se uputi Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim je autor Rahimahullahu ta'ala spomenuo kao neke podvrste ovog širka, ovog dijela koji čovjeka, koji čovjeka izvodi iz islama u nevjerstvo, pa je rekao الذبح لغير الله poput prinošenja žrtve nekome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, žrtva se prinosi Allahu subhanahu wa ta'ala da bismo se približili Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je zasigurno ibadet. Allah subhanahu wa ta'ala na pojedinim mjestima u svojoj knjizi prinošenje žrtve spominje uz namaz uz namaz, što je zasigurno dokaz da je jedno i drugo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, da jedno i drugo približava Allahu subhanahu wa ta'ala, svakako namaz. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-An'am, 162. ajetu, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Reci, doista moj namaz i moja žrtva, moji obredi, moje žrtve koje prinosim i moj život i moja smrt posvećeni su samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u nama dobro poznatoj suri Al-Kawthar, drugom ajetu, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ I klanjaj namaz svome gospodaru i žrtvu mu prinosi. Tako da onaj koji prinese žrtvu, zakolje kurban nekome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala time bude želio da se približi nekome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala poput da zakolje kurban džinnu ili dakle da prinese tu svoju žrtvu džinnu ili nekom stablu, nekom kamenu ili stanovniku u kaburu, nekakvom, kako kažu, evliji, što su činili, dakle, bezbožnici, pagani prije dolaska Islama, takav čovjek je učinio širk i time je čovjek postao, ako je bio musliman, postao je morted, otpadnik, postao je nevjernik. Autor Rahimahullahu Teala ovdje je konkretno spomenuo, dakle, prinošenje žrtve džinnu, zato, dakle, što je to poznato. Da određene skupine ljudi koji se smatraju muslimanima, koji sebe nazivaju muslimanima, strahuju od toga da ih džinni ne uznemiravaju, pa da bi im udovoljili da bi ih odvratili od sebe, da ih oni ne ezijete, da ih žini ne ezijete, oni im prenose, prinose žrtvu. Prinose žrtvu, kolju im kurbane, ne bili ih ostavili na miru. Ili prinose te žrtve džinnima, kolju kurbane, po nagovoru pojedinih zabludjelih sihirbaza, smatrajući da će tako doći do lijeka i slično. Tako dakle da onaj koji prinese žrtvu nekom drugom, pored Allahu subhanahu wa ta'ala, takav čini dijelo koje ga izvodi iz vjere i sličan je onom koji klanja se nekom drugom pored Allahu, pored Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Poput onoga koji se klanja stanovniku u kaboru, mako on bio bio dobar čovjek ili bio loš ili makar on bio i vjerovjesnik poslanik kogod dakle bio ne zaslužuje da se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i ko to bude činio, ko to bude dakle e, obavljao, upućivao nešto od ibadita nekome drugom pored Allahu subhanahu wa ta'ala mako taj drugi bio takav čini širk mnogoboštvo i time ako je bio musliman izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zadovoljit ćemo se srećnim, pa ćemo, inša Allahu Teala, nastaviti sa drugim dijelima, stvarima, inša Allahu Teala, sljedeće večer. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين